بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما الياء فتثبت على كل حال نحو يمن ييمن ويسر ييسر ويئس ييأس إلى الآخر Evet İzzi kitabından 28. dersimize geldik. Dün misali vavi bitirdik misali vavi. Bugün misali ya'i okuyacağız. Yani misal konusunu okumaya devam ediyoruz. Ama misali vavi bitirdik. Bugün misali ya'i okuyoruz. Yani misal biliyorsunuz faül fiili harfi illet olan faül fiilde ya vav olur ya ya olur. Elif zaten olamaz. Faül fiil olamaz çünkü elif sakindir demiştik. Hiçbir zaman başta gelemez. Ha faul fiil vav olursa misali vavi olur. Onun hükümlerini, özelliklerini, değişimlerini öğrendik. Şimdi de misali ya'iye geldik. Faul fiil ya olursa. Ve emmel ya'u diyor ama ya harfine gelince yani faul fiil ya olursa fetesbutu sabit kalır ala kulli halin her halde sabit kalır. Her halükarda. Yani yef'ilu sigasına gelmiş. Yef'ilu sigasında gelmiş. Ne olursa olsun ya sabittir. Ya atılmıyor misali ya'iden ya atılmıyor. Ama misali vaviden dedi ki yef'ilu sigasında gelirse vav atılır. Ama bunda atılmıyor. Evet ve emmel ya'u fetesbutu ala kulli halin. Her hal üzerinde sabittir. Nahvu örneği yemune yeymunu. Bu faule yef'ulu vezninde. Yemune yeymunu. Yemune yeymunu. Dikkat ederseniz faul fiil nedir? Ya harfidir. Ne mazide ne mudarata Atılmamış Evet, e, manası ise yemune mübarek oldu. Mübarek oldu manasında, bereketli oldu, mübarek oldu manasında. E, yeymunu da mübarek olur, mudara. Ve yesere yeysir, bu da yef'ilu. Yani mudare, bakın yef'ilu sigasında gelmiş, dikkat edin. E, şeyde ne olmuştu? Atılmıştı. Yef'ilu sigasında vav atılıyordu, misali vavide. Yesere yeysiru yesere yeysiru. Hatırlarsanız neydi? Ve'ade yev'idu olmuştu. Ve'ade ye'idu. Misali vavi yef'ilu sigasına gelince atılıyordu. Çünkü oradaki vav ya meftuha ile kesre-i lazime arasında geliyor. Onu herhalde söylemedim size atılma sebebi. Ya-i meftuha ile yani fethalı ya ile kesre, lazımi olan kesre, gerekli olan kesre arasında geldiği zaman vav atılır. Yay meftuha ile kesreyi lazime. Mesela yay meftuha dikkat edin. Yav idu. Yav idu. Vav'dan önce fethalı ya olsa ve vav'dan sonra harf kesreli olsa o vav atılır. Bu genel bir kaidedir. Yay meftuha ile kesreyi lazime arasında. Evet. Burada ise aynı bakın ya harfi ya meftuha ile kesre lazıma arasına gelmiş ama atılmıyor. Yesere yeysiru. Yesere yeysiru. Yesere'nin manası kumar oynadı manasında. Yesere kumar oynadı. Yeysiru kumar oynar. Yesere yeysiru. Ve ye ise yeyesu. Bu da yef'aluya örnek. Yani bakın ye yeymunu yef'ulu. Yeysiru yef'ilu yeyesu yef'alu. Yani mudaren her üç alternatifini de vermiş. Mudaren her üç şeklini de vermiş. Zaten mudara ya yef'ulu olur, yeymunu örneğini vermiş. Ya yef'ilu olur, yeysiru örneğini vermiş. Ya yef'alu olur, yeyesu örneğini vermiş. Yani her üç durumda da ya atılmıyor. Ye ise ümitsiz oldu manasında. Ye ise ümitsiz oldu. Yeyesu ümitsiz olur manasında. Tekulu fi ef'aleh ama ef'ale babına gelince yani misali ya'i olan bir fiili misali ya'i olan yani faal fiili ya olan bir fiili ef'ale babına yani if'al babına ekreme babına getirsek ne olur? Diyor takulu dersin fi ef'ale ef'ale babına getirdiğin zaman yani ekreme yukrimu ikramen babına getirdiğin zaman minel ya'iyi yani misali ya'i ya'i olanı dersin eysere yusiru isare eysere zaten bir değişiklik yok. Eysere. Ekreme gibi Eysere. Yusiru yüysiru olması gerekirken yüysiru ya sakin makabli dammeli olsa ya vava çevrilir. Nasıl ki vav sakin makabli kesreli olsa vav yaya çevriliyor ya. Bak bu, bu kaideleri aklınıza yazın. Unutmayın her yerde geçerlidir bunlar. Vav sakin makabli kesreli olsa o vav yaya çevrilir. Ya sakin makabli dammeli olsa o ya vava çevrilir. Çünkü damme vav istiyor. Kesre ya istiyor. Dikkat edin. Damme vav istiyor. Damme vav istiyor. Çünkü vav dammenin harfi meddi oluyor. Ya da kesre istiyor. Şey e, kesre harekesi de ya istiyor kendisine. İşte bakın yuyisiru. Ya harekesiz. Makabli dammeli olunca o ya vava çevrilir. Veya vav harekesiz. Makabli kesreli olunca o vav da yaya çevrilir. Hani i ve İv'id hatırlayın veya ivcel ivcel ivcel mesela o e, şey iv'id yok o çünkü e, mudara'ndan vav atıldığı için emri id geliyordu. Ve ade ya'idu onun vav atıldığı için. İvcel, ivcel. İvcel buna güzel örnek. İvcel bakın vav sakin makabli kesreli olduğu için o vav yaya çevirmiş. Burada da tam tersi. Ya sakin makabli dammeli olduğu için o ya vava çevriliyor. Yu, yu yisiru, yu yisiru ya sakin makabli dammeli o yayı vava çeviriyoruz. Yusiru oluyor. İsaren, eysere, yusiru, isaren. Burada zaten bir değişiklik yok. İsaren. Yani mastarda. Evet. Fehuve musirun. İsmi fail. Fehuve musirun. Aslında muisirundur. Eysere, Yusiru muisirun. Kök muisirun. Ama yine ya, ya sakin makabli dammeli olduğu için vava kalbediliyor, çevriliyor, musirun oluyor. İşte söylüyor. Fakulibetil ya'u ya çevrildi. Fakulibet çevrildi. El ya'u ya vaven vava çevrildi. Li sukuniha sakin olduğu için ve indimami makabliha ve makabli dammeli olduğu için. Li sukuniha ve indimami makabliha. Evet. Evet ve fi iftaala ifteale sigasına getirirsek minhuma ikisi de yani vavi de ya'i de minhuma yani ikisi de ister misali vavi olsun ister misali ya'i olsun bunları ifteale babına getirirsek ne olur? Biliyorsunuz ne olur. Bilmeniz lazım. Niye? Hatırlayın ee, geçen geçmiş derslerimizi Nune Tekit'ten önce hemen önce ne okumuştuk? demişti ki ve meta kana fa'u ifta'ala vaven ev ya'en ev sa'en kulibetil vavu vel ya'u ve sa'u ta'en ifta'alanın fa'ul fi'li vav veya ya veya se olursa o vav veya ya veya se neye çevriliyordu? Ta'ya çevriliyordu. Sümme udgimeti ta'u fi ta'i ifta'ale. Sonra o ta ifta'lanın ta'sına idgam ediyor. Hatırlayın o dersi. İşte burada da aynısını söylüyor. Çünkü burada da konu misali vavi ya şey misali vavi ve misali ya'yı. Konu misal ya. Zaten orada da misal ancak öyle oluyor. Bir sa, se var o se de ayrı se de aynı hükmü taşıyor ama burada biz misali okuduğumuz için yine misali bu hükmü de söylüyor. İşte diyor fi ifta'ale ve fi ifta'ale minhuma ikisinden de yani ister misali vavi olsun ister misali ya'i olsun tuklebani ikisi de kalb olur. Vav olsun ya olsun kalb olur e, ta'en tuklebani ta'en t'ye kalb olur. T'ye çevrilir ister vav olsun ister ya olsun. Yani faul fiil ister va olsun ister ya olsun. Tuklebani ta'en ve tudgamani idgam edilir o ikisi de fitay iftaale. İftaalen tasına idgam edilir. Nahu itta'ade yettaidu işte ivta'adedir. İvta'ade vavu t'ye çeviriyoruz. Diğer t'de idgam ediyoruz. İtta'ade oluyor önce. idgam ediyoruz. İtta'ade oluyor. Yettaidu yevtaidudur. Fehuve muttaidun mutaidundur. Mutaidun muttaidun oldu. İsmi failde de aynı zaten. Ve zâke muttaadun bakın mutaadundur aslı. Ve ittasara yettasiru bu da itasara yeytesirudur. İtasara yeytesiru. Burada da ya taya çevrilmiş, taya idgam edilmiş. İttasara yettesiru oluyor. Fehuve müttasirun ismi fail. Evet, fehuve müttasirun müytesirundur. Aslı. Tabi bu müytesirun da yt'ye çevriliyor. Taya idgam ediliyor. Müttesirun oluyor. Evet. Ve kad yukalu <clears throat> Vakat yukalu bazen denilir itaade yataydı. Yani bu misalda bu durum da caiz. Yani bu misal e, nasıl ki misal fiil iftealeye ifteale sigasına geldiği zaman faül fiil taya çevrilir. Bu nasıl oluyorsa bir de bir alternatif daha var. Bir şekil daha var. Bu faül fiili taya çevirmeden faül fiili taya çevirmeme e, alternatifimiz de var. Peki ne yapacağız fa'ya çevirmesek? Olduğu gibi kalır ama diğer değişiklikler mecbur olur. Nasıl? Mesela ve'ade ivte'ade kalsa. İvte'ade olarak kalsa ne olur? Mecbur o vav ya'ya çevrilir. Çünkü vav sakin makabili kesreli olunca ya harfine çevrilir. İte'ade olur. İvte'ade eğer o vav'ı ta'ya çevirmeme alternatifimiz de var. Ha çevirmesek nasıl olur? Böyle olur. Tabi bu ikinci e, alternatiftir. Yani asıl hakiki, asıl çok kullanılan biraz önce söylediğimizdir. Vav taya çevrilir veya ya taya çevrilir. Diğer tada idgam edilir. Bunu zaten geç, geçmiş derslerimizde de gördük. Hatta s harfi de öyle olsa. Hani sagare, istagare oldu, ittagare. Sa harfi de öyle ama şimdi biz misal konusunu işlediğimiz için sadece misalden konuşuyoruz. Şimdi öyle yapmayabiliriz. Taya çevirmeyebiliriz. Peki taya çevirmesek ne olur? Ne olur? İvta'ada olur ita'ada. İvta'ada olur ita'ada. Çünkü vav sakin makabli kesreli yaya çevrilir ita'ada olur. Yevta'idu olur ya ta'idu. Yevta'idu o vav da elife çevriliyor. Ya ta'idu oluyor. İta'ada ya ta'idu. Fehuve muta'idun. Zaten muta'idun hiçbir şey yapılmıyor. Muta'idun. Misal ya'ya gelince i tesere. i tesere de bir değişiklik yapmıyoruz. Ya tesiru mudarate elife çeviriyoruz. Aynen ya ta'idu gibi. Ya tesiru. Ve haza mekanun muteserun fihi. Bu da ismi mef'ul. Mutesirun ismi fail. Mutes, e, mutesirun söylememiş zaten ben söyleyeyim. Mutesirun ismi fail. Muteserun ise ismi mef'ul. Muteserun ise ismi mef'ul. Ama lazım olduğu için itesere oynadı yani kumar oynadı. Yani kişinin kendisi kumar oynadı. Bu lazım bir fiildir. Şimdi biriniz diyebilir ki efendim e, oynadı. Ne oynadı? Kumar oynadı. Kumar da mef'uldür diyebilir ama burada kumar zaten fiilin içinde var. Bu kumar ayrı bir kelime değil. Yani itesere zeydün mesela. Zeyd kumar oynadı. Yani itesere kumar oynadı manasında. Kumar oynadı manasında. Yani her şey fiilin içinde. mef'ul falan yok burada. İtesere zeydün. Zeyd kendisi yani. Kumar oynadı. İtasara lazım bir fiil. Onun için bunun ismi mef'ulu harfe cersiz olamaz. Bunu biliyorsunuz, öğrendiniz, okuduk. Ha, ismi mef'ul harfe cersiz olamadığı için mutesarun fihi yapmış. Bakın harfe cer ile yapmış ismi mef'ulü. Peki haza mekanun niye diyor? Haza mekanun demesinin sebebi demek istiyor ki buradaki mutesarun ismi mef'uldür. İsmi mef'ula örnektir. Yani ismi zaman, ismi mekan maslar emimi değil. Niye değil? Niye öyle yapma ihtiyacı duyuyor. Zaten diyeceksiniz ki zaten siga ismi mef'ul sigası muteserun. Muteserun müftealun sigasında yani ismi mef'ul sigasında okudunuz ismi mef'ul nasıl yapılıyor. Şimdi burada göreceksiniz inşallah izinin sonlarına doğru göreceksiniz ismi zaman, ismi mekan, mastari mimi. Sülasi mücerretler nasıl biliyorsunuz? Emsilede gördünüz. Mesela mensarun sigası. En meşhur siga mensarın. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi, müfred manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Bunu emsile de gördünüz. Mücerrette bu böyle. Yani sülasi mücerrette böyle. Ama sülasi mezidu fihi, rubai mücerred ve rubai mezidu fihi. Bakın. Sülasi mezidu fihi, rubai mücerred ve rubai mezidu fihi de ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi aynen ismi mef'ul sigasıdır. Yani ismi mef'ul sigası neyse İsmi zaman sigası da odur, ismi mekan sigası da odur, mastar mimi sigası da odur. Yani muteserun ismi mef'ul olabileceği gibi muteserun ismi zaman da olabilir, ismi mekan da olabilir, mastar mimi de olabilir. Şimdi haza mekanın özellikle demesi mekan kelimesini getiriyor ki bu muteserun ismi mef'uldür. Eğer ismi mef'ul olmasaydı ismi mekan olsaydı zaten mekan kelimesini getirmezdi. Zaten ismi mekanın mekanlığı içindedir zaten. Kendisi zaten me yani o zaman bu kumar oynama mekanı mekanıdır manasına gelir. Bu kumar oynama mekanı mekanıdır. İki mekan olmuş olur. Evet. O işte özellikle bunu mekan getirmiş ki hatta bazıları şaşırıyorlar. Mekan kelimesine bakıp bu ismi mekandır diyorlar. Tam tersine mekan kelimesini getirerek buradaki muteserün ismi mef'ul değil şey ismi mekan değil de ismi mef'ul. Özellikle bunun ismi mef'ul olduğunu belirtmek için mekan kelimesini getirmiş. Hatta haşiyede bile yanlış değilsem fela yecumin ha işte burada sağ tarafta haşiyede benim elimdeki nuskada diyor ki fela yeci'u minhu ismul mef'uli bel yeci'u minhu ismul mekani ve zamani ala vezni ismul mef'uli vel masdaril mimi kema eşare ileyhil musannifu bi kavlihi. İşte bu haşiye yanlıştır. Bu haşiye yanlıştır. Çünkü burada özellikle mekan kelimesini getirerek mutasarın ismi mef'ul olduğunu demek istiyor. Mana şöyle oluyor. Haza mekanun bu öyle bir mekandır ki haza mekanun bu öyle bir mekandır ki mutasarun fihi içinde kumar oynanmış. Mutasarun ismi mef'ul bakın fihi ile ismi mef'ul oluyor. Harfe cer ile mutasarun kumar oynanmış fihi bu mekanın içinde. Mekanı getiriyor ki fihiye merci olsun. Yani fihideki zamir o mekana raci olsun. Eğer zaten bu muteserun ismi mekan olsaydı hiç mekan getirmeye, fihi getirmeye gerek kalmazdı. Direkt der ki haza muteserun. Haza muteserun dediği zaman bu kumar oynama yeridir. Bakın haza muteserun dese yeter. İsmi mekan ne demek? Kumar oynama mekanı. Muteserun yani kumar oynama mekanı. İsmi mekan olursa eğer. O zaman haza muteserun demesi kafidir. Bu kumar oynama yeridir. Haza muteserun. Bu kumar oynama yeridir. Artık fihiye gerek yok. Artık mekana gerek. Ama mekan kelimesini getirerek bunun muteserın ismi meful olduğunu kesinleştiriyor. Yani ismi mefule örnek olduğunu kesinleştiriyor. Ve haza bu mekan öyle bir mekandır ki ne olmuş? Muteserun fihi içinde kumar oynanmış. Muteserun kumar oynanmış fihi o mekanın içinde. Evet. Ve hükmü vedde yeveddu ke hukmi adda yeaddu. Peki bir misali vavi aynı zamanda mudaaf olursa misal. Hem misal bakın faul fiili vav. Hem de aynı zamanda mudaaf. Ve de de. iki tane dal. Hem misal hem mudaaf. Ne olacak? Diyor ve hukmu vedde yeveddûm. Vedde yeveddûnun hükmü ke hükmü adde yeaddu. Adde yeaddu'yu okudun. Mudaafı okudun. Mudaafın hükümlerini öğrendin. Nerede idgam yapılıyor? Nerede fekkül idgam? Nerede ibdal? Nerede hazif? Nerede ne oluyor? Hepsini öğrendin. Çekimi nasıl öğrendin? İşte diyor vedde yeveddu aynen adda yaaddu gibidir. Eğer adda yaaddu'yu anladıysan vedde yeveddu'yu da aynen ona kıyaslayacaksın. Eğer adda yaaddu'yu anlamadıysan tekrar dön dersini tekrar baştan oku. Ve tekulu fil emri yalnız burada bir husus var. Emirde ivdet diyorsun ya i'dad gibi. Tabi eğer idgamsız yaparsan emri. Hani idgamlı yapma şeyin de var. Nasıl? Ee, mesela vedde emrini adda gibi. Vedde veddi iki şekilde okuyabiliyorsun. Adda addi gibi. Emri idgamlı yaparsan vedde veddi. Vedde sevdi manasında. Vedde sevdi yeveddu sever. Vedde yeveddu sever. Vedde sev emir. Vedde veddi yine sev. Vedde vedda veddu. Ved, e, vedde vedda veddu. Veddi vedda ivdet. Ha ivdet nasıl olur? Vav sakin makabli kesreli ne olur? İdet olur. Eğer idgamsız emri yaparsan yani i'dad gibi idgamsız yaparsan i'dad oradaki vav yaya çevrilir. Yalnız bunu bilmek lazım işte diyor. Ve tekulu fil emri i'dad ke i'dad. i'dad gibi. Es-sani el-mu'tellul ayni ecvefe geldik. Bu da e, yarınki dersimize kalsın. Bugünkü dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. Ve emmel ya'u fetesbutu ala kulli halin nahvu yemune yeymunu ve yesere yeysiru ve yeise yeyesu. تقول في أفعل من اليائي أيسر يوسر إيسارا فهو موسر فقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها وفي افتعل منهما تقلبان تاء وتدغمان في تاء افتعل نحو اتعد يتعد فهو متعد وذاك متعد واتسر يتسر فهو متسر وقد يقال إيتعد يتعد فهو متعد وإيتسر يتسر وهذا مكان متسر فيه وحكم ود يود كحكم عد يعد وتقول في الأمر إيداد كإعداد